Labrīt, vēlreiz radio Marija klausītāji. Labrīt, rīta cēlienā šodien 21. februārī, es jau gribēju teikt janvārī. <laughs> Un šodien vārdas, di, vārdu dienu svin Eleonora un Ariadne. Tāds interesants vārds, nezinu nevienu. <laughs> Cilvēku, vismaz nevienu dāmu ar šādu vārdu. Tad, ja jums ir zināmas kādas Eleonoras, tad apsveicat viņas, un mēs arī sveicam daudz laimes. Mums šodien būs apsveikuma stunda, tā kā varat rakstīt jau savus sveicienus, un arī sveiciens visiem cilvēkiem, šodien dzimšanas dienā, kuriem ir bijis tas gods piedzimt 21. februārī. Anna, es zinu, ka mums ir viens rādījums arī brīvprātīgais dzimis šajā dienā. Kas tas ir <laughs> par cilvēku? Jā, mana mamma. <laughs> Jā, tad Alīda, daudz laimes tev eh, dzimšanas dienā, ja tu mūs klausies. Un eh, tā, tā kā jūs jau sapratāt, es šeit studijā neesmu viena. Blakus man ir, jā, kopā ar jums esmu es Aija un blakus man ir. Māsāne, kas strādāja Karitas Latvijā. Un uh, blakus studijā mums ir uh, vēl viens cilvēks no Karitas. Tad, uh, Mani sauc Inga Elme, esmu sociālo pakalpojumu centra uh, Terēzes māja vadītāja. Jā, labrīt! <laughs> labrīt! Nu tā, un ja mums ir uh, uh, Anna šeit uh, blakus studijā, nevis blakus, blakus, uh, kopā ar mani studijā bl uz blakus krēsla, <laughs> tad zinat, ka uh, saruna būs par Karitas uh, Latvija aktualitātēm. Uh, Un tad uh, arī tur rādījumā arī klausītāji var arī zvanīt un uzdot sev interesējošus uh, jautājumus, šoreiz, kas ir saistīts ar uh, karitām, un uh, telefons ir 67 969 131. Ja neizdodas sazvanīt, tad varat uh, rakstīt 266 77 272 272. Ja ir kāds jautājums, ko vēlaties uh, uzdot Annai un uh, arī viņas uh, kolēģei. Tā, Anna, kas tās tēmas, par ko mēs šodien parunāsim? Kas ir tās aktuālās vai tās aktuālās trīs lietas, par ko mums šodien vajadzētu parunāt? Jā, paldies par uzaicinājumu šo kārtējo radio Marija Rīta cēlienu. Tā, domāju, ka varētu mēs pastāstīt, es varētu personīgi pastāstīt par karitas brīvprātīgo darbu, kas mums pēdējā laikā ir arī aktivizējies. Un tad būtu par mūsu jauno projektu, kur mēs strādājam muciniekos ar bēgļiem. Tur mēģināsim sazvanīt kolēģi Gunitu un Inga pastāstīt par bērniem ar īpašām vajadzībām, par to darbu, ko, ko mēs ar viņiem veicam. Jā, un arī tur radiom arī klausītāji var ņemt dalību šajā raidījumā. Un tad, kā es teicu, var arī zvanīt, ja ir kādi jautājumi, ko tu vēlies uzdot Annai un viņas kolēģei. Thank you Nu, ko, tad par brīvprātīgiem. Es zinu, ka uh, janvāra beigās un pašā februāra sākumā Karitas uh, Latvija īstenoja brīvprātīgo projektu, kas saucās Karitas Akadēmija. Kas tad uh, bija tie īstenotāji, kāds bija mērķis, mērķa auditorija, kas bija lektori? Jā, paldies par jautājumu. Patiesībā Karitas akadēmija tas ir tāds plašāks projekts, ko mēs plānojam īstenot 18 mēnešu garumā. Tas būtu vairāki tādi apmācību cikli, kas ir domāti mūsu brīvprātīgajiem, gan tiem, kas jau šobrīd darbojas kā brīvprātīgie, gan tie, kas par, par tādiem vēlās kļūt, vai arī, nu, protams, esam atvērti arī <laughs> jebkuram interesantam. Tā kā šo projektu arī varam īstenot pateicoties jau mums Latvijā labi zināmajai <laughs> Vācu katoļu labdarības organizācijai Bonifācijas Ferk. Tāpat arī saņemam papildus finansējumu no Rīgas domas labklājības departamenta, jo kādreiz arī esmu minējis jau šā, kādā no šiem raidījumiem, ka kopš pagājušā gada augusta organizējam brīvprātīgo darbu Rīgas pašvaldības institūcijās. Tā kā arī šiem cilvēkiem tiek domāt šīs apmācības, gan arī, protams, tiem, kas dra, darbojās pie draudzēm. Uh, Tā kā šajā reizē apmācībā mēs bijām pat pārsteigti, ka tas dalībnieku skaits, protams, viss notika tiešsaistē. Bija 70 cilvēki aptuveni katrā, katrā no vakariem pieslēgušies klāt. Tas ir ļoti daudz. Jā, daudz tad, tad interesi liela ir. Jā, jā, tā kā pēc tam arī bija iespēja saņemt cilvēkiem apliecinājumus par to dalību, un es domāju, ka bija arī vērts pieslēgties, jo Tiešām tie lektori, kas runāja, bija tādi ļoti kvalitatīvi lektori un savas jomas speciālisti un vadītāji. Un, uh, tika un tāds dažādu, dažādi tā kā, jautājumi apskatīti šajā, tas, kas tiešām ir brīvprātīgiem ļoti aktuāls. Īpaši, ja tu iesāci šo darbu tikai tad Kā, ieskatīties, kāds, kāds varētu būt tavs uh, profils brīvprātīgā, kad tu ej uz kā, kādu konkrētu institūciju, un mēs arī bijām... Nu, piemēram, aic... konkrēta institūcija jā. skaitā slimnīca, jā, vai pansionāts, jā, pareizi? tieši tā, jā, tā tas ir... Saprot. Jā, jo mēs uh, brīvprātīgie tā tad iet uz Rīgas pirmo slimnīcu, uh, <clears throat> uz, nu, uz, uh, un arī uz pansionātiem trijiem sadarbojamies, un arī ar bērnu un jauniešu centru. Uh, Tā kā, nu, tādas, eh, tādas diezgan plaša tā darbības sfēra uz <laughs> katrā jomā, gan ar, bēr, <laughs> gan ar bērniem, gan ar, gan ar senioriem strādājam, arī slimajiem. Un eh, lektors, piemēram, pirmais mūsu lektors bija Kaspars Jasinkevičs, kas ir eh, visas Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra direktors. Stāstīja, kā, ko brīvprātīgais varētu darīt šajā viņa vadītajā institūcijā. Tad arī nākamā, tajā pašā vakarā mūs uzrunāja par brīvprātīgā darba specifiku. Um, pansionāta mežciems direktore. Tā bija tā nu, ļoti vērtīgi uzzināt tieši no tās eh, cilvēka, kurš uz eh, vietas tur arī strādā, ko viņš sagaida no brīvprātīgā un jau pastāstīt par tā darba specifiku, kāds, kas brīvprātīgos sagaida. Eh, bija ļoti arī interesanta lekcija par veco cilvēku aprūpi, ko vadīja pirmās slimnīcas īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Rita Rīņģa. O, tā, kā, nu, tā, tē, tā tēma, es domāju, arī daudziem pat tie, kas nav brīvprātīgie, varētu būt aktuāla. Jo katram ģimenē ir kāds <laughs> vecs vai vecāks cilvēks, e, kuram e, kā, ir nepieciešams palīdzēt kādā dzīves brīdī. E, tad arī mūs uzrunāja Rīgas austrumu slimnīcas kapelāna dienesta vadītāja Inese Lūse par garīgās aprūpes pamatnostādēm, nostādnēm, sociālās aprūpes centros un arī pastāstīt to, kā atpazīt klienta emocionālos stāvokļus krīzes situācijās. Uh, vispār, jā, jāsaka, ka atsauksmes par lekcijām bija ļoti labas. Saņēmām tiešām daudz pateicības vārdus, ka ir vērtīgi, noderīgi un arī domāju, tie lektori arī prata radīt tādu <laughs> atmosfēru, kas, kas cilvēkiem bija patīkama klausot, klausoties. Uh, Uh, un pēdējā vakarā mūs uzrunāja uh, arī cita kapelāne no arī tās pašas Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas Gunta Strode un stāstīja par saskals, saskarsmes kultūru un tehniku tālruņa un uh, klātienes sarunās ar klientiem. Un noslēdzošā lekcija mums vadīja Rīgas patvērsmes direktora Dagnija Kamerovska un stāstīja par Eh, patvērsmes klientu situāciju un viņu vajadzībām. Nu, tas arī bija pavisam tāds, es domāju, jauns, eh, jauna pasaule daudziem, jo <laughs> tā, tā, ir, tā ir vide, ko mēs tā kā ikdienā nezinām pārsvarā. Un, Tā nu, jā, likās, tiešām tā ir pilnīgi cita pasaule. Bet nu, ir, ir iespēja arī tur darboties. Un, e, pagaidām gan attālināti, kaut kā sazinoties ar viņiem caur telefonu. Tā kā vienojāmies par tādām sadarbības iespējām, nu, skatāmies, meklējam ceļus, kā, kā varam kalpot arī tur. Jā, mums ir kāds uh, zvans. Jā, lūdzu. Ai, pavēlu. Ja sanāk, lūdzu, pārzvanīt. Es par vēlu vienkārši pamanīju, kad zvana, tad uh, droši. À, mums ir uh, kāds ar, arī jautājums, ko uzrakstījis klausītājs, kas konkrēti jādara brīvprātīgajiem dažādās iestādēs. Tas ir jautājums, ko es pat vēl gribētu papildināt, uh, kas vien jādara un ko nozīmē būt par uh, Karitas Latvija brīvprātīgo. Vai tas ir pilnā nu, laika, nu negribās teikt, nu jā, darbs, pilna laika darbs, vai tās ir kādas stundas, ko tas nozīmē? kalpošanas iespējas ir ļoti dažādas. Tās var būt draudzē, tās var būt, kā es arī minēju, Rīgas pašvaldības institūcijās vai arī kādās citās institūcijās, visā Latvijā patiesībā. Darbs arī tas ir, mēs skatāmies, protams, pēc cilvēku iespējamām vajadzībām, ja ir, tu vari kalpot <laughs> visu dienu kā pilnu laika darbu, bet es domāju, tas nav ieteicams, jo tādā veidā cilvēks ir ātri iztek. Nu, priecājamies par to laiku, ko cilvēks var veltīt, vai tas ir viena stunda mēnesī vai viena stunda nedēļā. Katram tas ir Katrs zina savu ritmu un ko viņš var veltīt, bet nu, es domāju, ka katrs <laughs> pārsvarā var veltīt kādu laiku, kaut vai tā ir viena stunda nedēļā. Un, ja vēlās jau konkrētus soļus, tad mm, uzzināt, tad var rakstīt uz mūsu mm, e-pastu, piemēram, info at karitas.lv un uh, uzdot vēlot mums un interesējušos jautājumus. Tāpat arī māja, interneta mūsu mājaslapā ir pieejama anketa, ko var aizpildīt, un tad mēs jau varam iepazīties un zināt, kādas ir cilvēka interese, motivācija. Un tālāk jau mēs vienojamies par klātienes tikšanos un arī slēdzam brīvprātīgā līgumu, piešķiram krekliņu, tā kā atpazīstamības zīmi. Jā, nu, tā kā tas viss ir tāds sarunas, sarunas jautājums. Un tie pienākumi, nu, piemēram, aizejot uz pansionātu, kas ir tie pienākumi, ko dara šie cilvēki? Jā, nu, ne, jā. nevis pienākumu kalpojums. Jā, jā. Uh, tad uh, visvairāk ir cilvēkiem nepieciešams sarunas. Tā mēs esam šajā laikā, pieņemsim, ja runa par pansionātu, tad uh, sarunas vienkārši saruna, vienkārši pat dažkārt klātbūtne, jo cilvēks tas, kurš ir pansionātā gulošs, viņš pat vairs arī nerunā, bet uh, tomēr cilvēku klātbūtne viņš sajūt un, un tā viņam ir svarīga un dod tādu arī uzlādē viņu savā ziņā, pat ja vienkārši esot klāt un kaut ko, kaut ko paturot viņa roku, varbūt palūdzoties ar viņu kopā. Uh, bet ir arī citi veidi, ko cilvēki brīvprātīgie praktizē. Piemēram, ir arī lūkšana grupa, kas tiek vadīta pansionātā. Ir, uh, iespēja nu, jā, lasīt arī viņiem grāmatas, arī kad e, iespēja iziet ārā, pavadīt viņu kādās ekskursijās, nu, kad, ir, kad mums <laughs> atļauj mūsu e, kā, <laughs> ierobežojumi esošie vai, vai bijušie, e, ka jā, kādās aktivitātēs ārpus pansionāta esam arī filmas rādījuši video sveicienus eh, demonstrējuši, kas ir iepriekš kā, eh, sagatavoti bija uz Ziemassvētkiem, mhm. piemēram, tāda akcija. Tā kā iespējas ir dažādas un arī par kādas sarunas, par tematiskās, par eh, kādiem ceļojumiem pastāstīt. Tā kā iespējas ir plašas un <laughs> esam atvērti uz, uz radošā, radošām idejām. Jā, man kāda pazīstama, nu, kāda paziņa, kas ir frizieris, viņa devās uz pansionātu un grieza. Nu, Matus, jā, tas bija tāds viņas kalpojums, viņa par to neņēma samaksu un viņa uh, grieza frizūras. Jā, arī tāds kalpojums mums arī ir pazīstams. Cilvēki, starp citu, ir ļoti sajūsmā un ļoti pateicīgi, ja tas ir. Ja tas ir nu, viņiem ir arī frizieris, bet eh, varbūt ne tik bieži kā vēlētos. Un, kā, arī domāju, tāds pateicīgs, ja tu redz uzreiz savu <laughs> darba augļus un gandarījumu. Labi, paldies, Anna. Tagad uh, mēs dodamies nelielā dziesmu pauzē. tu ienāci tumsā un acis to atvēri man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. pasaules gaišums, tu ienāci tumsā un acis tu atveri man. Mainīji sirdis, kas bija lūdz no tevi, lai dzīvotu cerībām. esmu tevi pielūgt, nāk uz zemes. Radio arī klausītāji, tu klausies rīta cēlienu un kopā ar tevi esmu šeit studijā Esaija, blakus man ir māsa Anna. Jā. Un mums blakus studijā ir vēl viens cilvēks. Mums ir uzrakstīts viens jautājums, mēs uz šo jautājumu atbildēsim drusciņ vēlāk. Tad, bet mums telefoniski ir pievienojies vēl kāds. Labrīt, labrīt, Gunita. Labrīt. Labrīt. Uh, tad, uh, jā, tad uh, vai jūs dzirdat mūs labi? Jā, dzirdam labi. Aha, mēs arī. <laughs> mēs arī. Ir, es zinu, ka Karitas Latvijā ir uzsaukus no februāra vēl kādu projektu. Vai to Anna var pastāstīt? kaut ko vairāk? Jā, vienkārši, vienkārši pašā, pašā, pašā īsumā pateikšu, ka uh, kopš 1. februāra mēs Karitas Latvijas sniedzam eh, sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu Latvijā. Uh, jā. Gunita, piedod, vai tu vari izslēgt ārā tā kā radio? Jā. Lai nav atbalsts. Labi. Labi. Tikai paliekat uz līnijas. <laughs> Jā. Labi. Jā, un e, kā, tad mums šajā projektā darbojās um, trīs e, sociālie darbinieki. Gunita ir vadošais sociālais darbinieks, ir arī 18 mentori. Katram Sociālajiem darbiniekam ir seši mentori piesaistīti. Tā kā vesela un pilna komanda mums ir, eh, kas strādā ar eh, daudziem šāda, <laughs> šādiem, šādiem cilvēkiem, kas ir ieradušies Latvijā, eh, uzturās patvērumu meklētāju centrā mucinieki vai kaut kur arī jau ārpus, ārpus tā, bet nu, vairāk noteikti par to visu Gunita. Jā, Gunita, tad varbūt tu vari pastāstīt plašāk par šo projektu, kas ir saistīts ar bēgļiem un kuri atrodas, es saprotu, muciniekos. Jā, paldies. Kā jau mana kolēģe Anna minēja, ka tiešām no šī gada 1. februāra mēs esam uh, tie cilvēki un tā uh, Karits Latvija um, organizācija, kurai ir uzticēta uh, lielisks un, un tiešām starptautisks projekts, kas nodrošinās šobrīd sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumu gan patvērumu meklētājiem, kas ir tikko ieradušies Latvijā, un gan bēgļu un alternatīvā statusa cilvēkiem. Un šobrīd uh, mēs šo pakalpojumu sniedzam 220 uh, personām, ka, kas atrodas gan muceniekos, gan arī ārpus muceniekiem. Un um, mēs, kā Karits Latviešu, spējam piedāvāt nu, plašāko nepieciešamo kvalificēto speciālistu skaitu, kas bija nu, paredzēts uh, līgumā, lai nodrošinātu uh, kā jau Anna minēja, trīs sociālo uh, mentoru komandas, jo ir trīs sociālie darbinieki un katram sociālajam darbiniekam ir uzticēti seši mentori, kur, kuri tad arī veic šo profesionālo darbu, palīdzot patvērumu meklētājiem un bēgļiem uh, integrēties uh, Latvijā. Ko nozīmē šis vārds? Tas nozīmē to, ka mēs palīdzam gan uh, sameklēt atbilstošu māju vietu, darba vietu, uh, saprast, kā, kā viņiem iekļauties mūsu sabiedrībā un kultūrā. Ma, um, viņi apmeklē latviešu valodas kursus. Es domāju, ka sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Gan krīzes situācijas risināšanā, uh, jo tā ir krīzes situācija šiem cilvēkiem, jo viņi tomēr pametuši savu mītnes zemi, jo viņi, viņi, viņus apdraud šajā mītnes zemē kaut kas. Ja? Un šobrīd prioritāri ir jāatbalsta ir nepieciešams daudz bērnu ģimenēm no Afganistānas, kuras ir saņēmušas bēgļu statusu un kā arī pārējām starptautiskās aizsardzības personām, nu, lai viņas uzsāktu dzīvi Latvijā un pēc iespējas ātrāk integrētos gan izglītības sistēmā, gan darba tirgū. Uh, Nu, lūk, un Karitas Latvija. Mēs esam starptautiskas organizācijas Karitas Eiropa un Karitas Internacionālis dalība organizācija. Un kopumā Karitas organizācijas darbojas vairāk nekā 200 valstīs un ir vienas no lielākajām organizācijām pasaulē, kas sniedz atbalstu cilvēkiem, nu, kas nonākuši grūtībās. Uh, Nu, tā skaitā arī bēgļiem. Vai jūs? Jū... Karits Latvija jā. jau vairākus gadus mēs iesaistamies palīdzības sniegšanā bēgļiem un trešo valstu piedarīgajiem. Nu, tad priecājamies, ka tagad varēsim darboties šajā projektā. Kas ir tās, tās zemes, no kurienes šie bēgļi ir? ieradušies. Es saklausīju Afganistānu. Jā, tā zemes ir Afganistāna, Irāka, arī no, arī no Grūzijas un Uzbekistānas un arī no Baltkrievijas, īpaši no Baltkrievijas, tādēļ, ka mums jau zinām apstākļu pēc Baltkrievijā ir tādi apstākļi, kad cilvēki jūtas apdraudēti un ir ļoti daudz Baltkrievu pēkļu arī. Bā, kā viņi jūtās šeit Latvijā, ja vispār ir iespējams atbildēt? Nu, šādi jautājumi. Nu, principā tas uh, ir ļoti nu, neviennozīmīgs jautājums, jo uh, viņi ir pametuši savu mītnes zemi. Dažkārt ir situācija, kad viņi ir atbraukuši atdalīti no ģimenes, ka pārējā ģimene ir palikusi mītnes zemē, bet ir atbraukuši tikai daži cilvēki, kuriem tas bija iespējams. Un tādēļ šī viņ, viņiem ir gan emocionāli, gan visādi citādi eh, ļoti kritiska situācija. Un, uh, tad, kad viņi saņem bēgļu statusu, tad pēc kāda laika viņiem ir iespējams uzsākt tā saucamo ģimenes atkal apvienošanās procesu. Un mēs, kā sociālai darbinieki un mentori, esam līdzās viņiem gan praktisku jautājumu risināšanā, gan emocionāli, sniedzam emocionālu atbalstu šai sakarā. Man ir kāds jautājums no klausītāja, cik eh, no šiem bēgļiem tad arī paliek Latvijā, kā, kā nu, mītnes zemē? principā liela, liela, ļoti liela daļa no šiem cilvēkiem paliek Latvijā. Mēs šobrīd nevaram pateikt konkrētu ciparu, jo m, mm, ir projekts tikko uzsācies, bet viņi izsaka vēlmi palikt Latvijā un tuvā, nu, 12 mēnešu laikā, kur ir pēdējie bēgļi integrējušies, praktiski lielākā daļa ir palikuši Latvijā. Viņi apmeklē valodu kursus, viņi ir dabūjuši darbu. Uh, Un um, mēs priecājamies par to, ka viņu bērni arī mācās skolā un tikai tādā veidā papildina šo kultūras dažādību. Uh, ir cilvēki, ir cilvēki kuri, jā, uh, kuri jā. protams, uh, nepaliek šeit un dodas tālāk, un tā ir viņu izvēle. Bet tie, kas paliek šeit, tad viņi tiešām labi integrējas šajienas uh, sabiedrībām. Uh, Ir kāds uh, jautājums, uh, no kā bēg cilvēki, nu, uh, cilvēki, kas ir pie mums šeit no Gruzijas atnākuši, nevis atnākuši, bet atbēguši no Gruzijas. Man arī patiesībā šis jautājums radās par bēgļiem no Gruzijas. Jā, nu, tur ir jāskatās tīri politiski un ekonomiskā situācija. Principā pārsvarā tā ir, tā ir ekonomiska situācija, kas, kas mijās ar politiskiem motīviem jo mm, tu, tur ir jāskatās katrs atsevišķs cilvēks, ar katrs atsevišķs mm, patvērumu meklētājs un viņa stāsts, jo mm, dažkārt Gruzijā ir iespējams tādas situācijas, kurās ir saistīts arī ar politisku situāciju un ar politiskām vajāšanām, bet uh, Gruzijas konteksts vairāk ir saistīts ar ekonomisku, ekonomiskām grūtībām. Uh, Un, um, mēs mēdzam un esam dzirdējuši šo jau, nu, tādu atzīmējumu, ekonomiskie bēgļi. Um, šai sakarā eh, eh, šo bēgļu statusu patvērumu meklētājiem ļoti izvērtē, vai piešķirt vai nepiešķirt, un to izvērtē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Un 86% gadījumu uh, šo statusu, bēgļu statusu uh, nepiešķirt. Uh, jo izvērtē ļoti, ļoti stingri izvērtē. Un, ja mītnes zemē nav dzīvības un nāves briesmas, un ja ir iespējams viņiem tomēr atgriezties savā mītnes zemē, tad viņiem šis bēgļu status netiek piešķirts. Ir sava kārtība, kā, tas, kā, kā ir iespējams to, protams, vēlreiz pārsūdzēt un, un, un mēģināt vēlreiz meklēt šo iespēju dabūt bēgļu statusu. Uh, Bet principā mūsu valsts um, nostājā um, pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kompetencē ir tāda, ka mēs ļoti stingri izvērtējam, vai šiem cilvēkiem tiešām ir apdraudējums. Tiem, kuriem tiešām ir apdraudējums, tie var būt šo bēgļu statusu, un viņi arī labprāt integrējas Latvijas sabiedrībā, jo viņiem nav citas iespējas. Un, um, un mēs raugamies uz to pozitīvi. Mm -hmm. Paldies. Tad vēl kāds pēdējais jautājums. Kas ir mentors? Ko mentori nozīmē būt ir, par mentoru? Mentori, jā, mentori ir cilvēki, uh, profesionāļi, kuri uh, ir ar pieredzi saistībā ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas ir krīzes situācijās. Mentors ir cilvēks, kurš praktiski ir līdzās šai ģimenei, šiem atsevišķiem cilvēkiem, lai palīdzētu konkrētu nu, problēmu, teiksim, vai konkrēta situācija risināšanā, kā piemēram, ir nepieciešama sadarbība ar um, institūcijām, piemēram, iestāties bezdarbniekos. Kā tas ir darāms? Cilvēks, kurš ir tikko ieradies mūsu valstī, viņš nezina, kā tas ir darāms, un cil, mentors uh, kopā ar šo cilvēku vai šo ģimeni dodas uz uh, bezdarbnieku uh, institūciju, nu, valsts, respektīvi uz um, Nodarbinātības valsts <laughs> aģentūru, uh, dodas uz uh, uh, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un dodas uz skolu, lai palīdzētu iesniegt dokumentus un bērni varētu sākt skolas gaitas, bērnu dārzu, pie ģimenes ārsta. Palīdz um, uh, saprast, uh, kur uh, un kādos veikalos ir iespējams iepirkties, kā, kā iepazīt tuvāk kultūras dzīvi un tādā garā. Tas ir cilvēks, kurš ir līdzās m, mm, praktiski katru dienu, vai attālināti telefoniski, vai, vai fiziski, un palīdz cilvēkam ieraudzīt šo sabiedrības dzīvi un, un, sas, un ar visām tām situācijām, ar kurām viņam ir jāsaskarās, kuras mums, kā mm, Latvijas pilsoņiem, ir eh, pašas par sevi saprotamas, bet eh, šiem cilvēkiem tas ir soli pa solim jāsāk no jauna. Paldies, paldies Gunit, kad atradāt laiku mums veltīt rīta cēlienam un pastāstījāt par šo projektu muceniekos, kas ir, man gribās teikt, veltīts, bet kas ir bēgļu atbalstam. Paldies jums un svētīgu dienu! Paldies, svētīgu dienu! Radio Marija klausītājs, gribu atgādināt, ka tu klausies rīta cēlienu, un šajā rīta cēlienā mēs runājam par aktualitātēm, kas tagad norisinās Karitas Latvijā. Bet tagad iesim atkal nelielā dziesmu pauzē. Radio Marija kraus, klausītāji, labdien visiem! Nu, jau man jāsaka labdien, nevis labrīt. <laughs> jau diena tuvojas pusdienas laikam visiem tiem, kuri tikai tagad ir ieslēguši radio. Šajā rīt cēlienā saruna ir par aktualitātēm Karitas Latvijā un ar mani kopā šeit studijā ir māsa Anna. Anna. Un blakus studijā mums ir Gunita. Inga. Inga. <laughs> <laughs> Anna man palaboja. <laughs> Jā, tad mums ir palikusi vēl viena saruna, par ko mēs vēlējāmies tev pastāstīt radio arī klausītāji. Un tas, Anna, ir jā, par mūsu darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām, jo jau no 2018. gada mēs nodrošinām pakalpojums bērniem, sociālās pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām. Uh, ir jau še, līdz šim brīdim ir jau ir realizēti, var tā teikt, mm Eh, divi Eiropas sociālā fonda projekti, jo šis otrais ir jau savā noslēguma fāzē. Un arī tiek eh, sniegti citi pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām eh, sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, piemēram, nodrošinot viņiem aprūpas pakalpojumu mājās. Un arī no šī gada sākam tādu nu, renovācijas finansētu projektu arī bēr šiem bērniem un viņu vecākiem, par ko Inga tad arī pastāstīs. Es saprotu, ka tu esi tas zinātājs, ja? teiksim tā, mentors šai <laughs> lietai. Jā, nu es tā varbūt varētu teikt. Um, ehm, Tātad es mazliet precizēšu, ka mēs strādājam, ehm, es strādāju nodibinājumā Karitas Latvija un sociālo pakalpojumu centrs Terēzes māja ir tā kā tāda struktūra vienība, kas atrodas pie šī nodibinājuma un mēs eh, atrodamies tepat eh, kaimiņos eh, uh, eh, Radio Marijas jā, oficiņam, jā, Ojāra Vācieši ielā seši, un jāsaka, tā ir tāda īpaši izredzēta vieta, jo ne katram ir tas gods un prieks uh, katru rītu doties uz tik skaistu vietu un, un arī būt ar tik jaukiem kaimiņiem. Paldies! <laughs> Jā, un eh, tā tad, kā jau Anna teica, mūsu uh, uh, Terēzes mājas galvenā funkcija ir darbs ar bērniem invalīdiem, un jāsaka tā, ka uh, tiešām ir diezgan žēl, bet ir jau um, tūlīt, tūlīt beidzas Eiropas Savienības uh, uh, finansētais projekts bērniem ar smagiem un funkcionāliem, uh, funkcionāli smagiem traucējumiem otrā kārta, un 28. februāris ir pēdējā diena, bet šis projekts Savu darbu uzsāka jau 2020. gada 1. septembrī, kopā 18 mēnešus. Un ir, ir prieks, ka mēs varējām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 56 bērniem, kuri ir bērni invalīdi. 18 viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šie bērni ir saņēmuši dažādas rehabilitācijas pakalpojumus. Tie ir psihologu pakalpojumi, fizioterapeiti, mākslas terapijas un mūzikas terapijas. Mums arī ir Eh, nāca eh, kanistera pēc ar pasakainiem sunīšiem, un ļoti daudz bērni pirmoreiz ieraudzīja šādus te draudziņus, un jāsaka tā, ka šie sunīši veic milzīgus, milzīgus darbu ar šiem bērniem, viņus iedrošināja, un daži pat arī pat eh, uzdrošinājās spērt savu pirmo solīti, kas nav nemaz tik viegli bērnam, kurš ir apgrūtināts ar kādām teiksim, lietām, kuras ir jāpārvar. Ehm, aptaujājot vecākus, to mums eh, liek Eiropas Savienības projekts. Mēs esam veikuši trīs aptaujas. Un, ja ir jā, jāveic šis rezumējums, tad tas ir ļoti vienkārši, jo ir lielākā daļa ļoti apmierināta. Ja ir kādi mīnus, tad vienīgais tas, ka nodarbības varēja būt vairāk, un mēs arī tam piekrītam. Uh, Vēl es gribu pateikt milzīgi paldies eh, mūsu darbiniekiem, mūsu projekta vadītājai Inesē Šveklē, jo bez viņas gādības jau diez vai mēs būtu tādu projektu uzsākuši. Bet viena lieta ir uzsākt, otra lieta ir novadīt. Tāpēc visa komanda, kas mums ir šie pasakainie speciālisti, psihologi un mūzikas terapeiti un tā tālāk, es eh, nenosaukšu vārdā, lai es kādu neaizmirstu un neaizvainoju, bet es gribēju uzteikt mūsu projektu koordinātoru Inesu Moti, kura ir tiešām ļoti prasmīgi darbu veikusi, jo šīs, šī ir Eiropas Savienības projekta otrā kārta, un jāsaka tā, ka šis um, Eh, eh, nodarbību daudzums ir, ir, ir, eh, ir tiešām ļoti milzīgs, un tikai pateicoties tādai komandas sadarbībai, sadarbībai un koordinātoru darbam, var, var visu maksimāli izmantot to, ko mums Eiropa ir devu, devusi. Tad es saprotu, ka galvenais finansējums šim projektam ir Eiropas Savienības fondi, ja? kaut jā. kādi līdzekļi. Jā, tie ir e, Eiropas Savienības fondi, un ja mēs tagad tādā sērīgā noskaņā ar tādu gandarību <laughs> runājam par otro e, kārtu, tad man ir jāsaka, ka ir tomēr cerīga, ļoti cerīga ziņa, kura vēl nav oficiāli apstiprināta, bet ka šim projektam būs arī trešā kārta. Un tā varētu būt kaut kad šogad, e, konkrēti nesaukšu laikus, lai es nemaldinātu, jo vēl nav oficiāli iznākusi un, un publicēta nekāda informācija, informācija, bet tas, ka būs vēl trešā kārta, ka būs turpinājums, ka šie bērni varēs saņemt vēl atbalsta pasākumus, tas ir tas, kas priecē un kas arī mums eh, veido tādu milzīgu optimismu un cerību, kad, kad nekas nebeidzās. Kā cilvēki jūs atrod? Kā vecāki jūs atrod? <clears throat> Nu, jāsaka, tā, ka eh, šis projekts jau ir tāds pagājis, ja, bet eh, jāsaka, tā, ka eh, jābūt modriem, <laughs> ka būs arī šī trešā kārta. Katrā ziņā tā ir sadarbība ar Rīgas sociālo dienestu, ka viņi ir viena no tiem, kas informē savus klientus, šīs ģimenes, kuriem ir bērni invalīdi. Un otrs veids, kā mēs to uh, informāciju nosūtam līdz uh, interesantiem, ir izmantojot mūsu Karitas Latviju uh, sociālās informācijas informācijas vietnes un arī, protams, arī ļoti daudz eh, reizes eh, īpaši otrā projekta īstenošanā nostrādāja šī te pēctecība un neformālā informācija. Tā kā, Kad no mutes mutē Jā, jā nodavad. tā kā mēs esam gandarīti, ka tā informācija tāda ir <clears throat> uz izaugsmi, jā, pozitīva, jā, un kad mums eh, nav jābēdājās par to, ka mums nebūtu klientu un, un, un tā. Tā kā gan Radio Marija, gan uh, Karitas Latvija. Jūs šeit mhm. atrodaties Rīgas katoļu ģimnāzijas tādā teritorijā. Tad man tāds uh, jautājums, vai šis pakalpojums ir katoļiem? Nu? No? O, um, jāsaka tā, ka um, mēs nevaram teikt, ka tas ir nekatolisks pasākums. Ja? Es domāju, ka uh, tas mums ir katram sirdī. Uh, šis ir uh, pieejams jebkuram cilvēkam, kas uh, pieņem šo vidi, un es domāju, ka tā ir pieņemama jeb, <laughs> jebkuram. Jā. Un mēs neuzspiežam šo katolisko uh, teiksim, uh, ticību, bet jāsaka tā, ka šī tuvāk mīlestība un cenšanās saskatīt un saraudzīt 呃。 tuvākā vajadzības, bez, bez vārda, ar sirdi. Ja, tas, eh, man liekas, kā, eh, ir diezgan eh, novērojams mūsu speciālistos un arī vidē, ja, jo mēs tiešām darām tā, lai tas būtu labākais, ko mēs varam pasniegt šiem klientiem un arī savstarpējās attiecībās un arī šis draugu plecs un atbalsts, tas ir ļoti svarīgs un jāsaka tā, ka projekta īstenošanas laikā mēs arī vienreiz mēnesīs, mēnesī svinējām svēto jauno misi, eh, kur eh, apmeklēja tiešām tie, kas vēlas, bet mēs lūdzāmies par visiem mūsu klientiem. Un, un, un, un tas, manuprāt, bija tāds ļoti stiprinošs eh, jebkuram, kas, kas piedalījās šajā šajās lūkšanās. Man vēl pēdējais jautājums, tā kā mūsu raidījums jau tuvojās izskaņai. Um, kāds ir tas vecums uh, bērniem? kuri saņem šīs, šo te palīdzību, profesionāļu <clears throat> palīdzību? Jā, nu es varbūt divās daļās sadalīšu atvainojos jūsu jautājumu, ja, jo es tā kā runāju par projektu, kas ir praktiski beidzies, ir palikusi tikai birokrātiskā daļa, tad, tad tas vecums bija no pusotra gada līdz, līdz 17 gadu vecumam, līdz, nu, līdz pilngadībai, bet jāsaka tā, ka mazliet jau Anna iezīmē, ka mums ir viens maziņš projekts, ja, kas, ar kura palīdzību mēs sagaidām šo Eiropas projektu trešo trešo kārtu, jo šī pēctecība eh, eh, teiksim, tādos eh, nodarbību tādā nepārtrauktībā ir ļoti svarīga. Un jāsaka tā, ka pateicoties Vācu katoļu labdarības organizācijai Renovabis, kur tiešām ir milzīga pateicība, ar 1. februāru šogad mēs uzsākām projektu, kurš ir plānots viena gada garumā, kur ir arī paredzētas nodarbības un atbalsta pasākumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, un arī e, cilvēkiem, kas veic šo sociālo rehabilitāciju. Ir plānotas nodarbības un dažādas teiksim, aktivitātes, lai, lai e, celtu viņu profesionālo kapacitāti. Un, un šajā projektā ir e, iespēja piedalīties. E, e, Eh, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šeit nav obligāti prasība invaliditāte. Jāsaka, tā, ka mums jau šobrīd ir ļoti jauka sadarbība ar kaimiņiem, ar katoļu ģimnāziju, kur mēs arī īstenojam mākslas terapijas tādas atbalsta pasākumus, kurus mēs iekļaujam pēc mācību procesa norises eh, viņu dienas eh, režīmā vai tādā nodarbēs. Un, un ja, ja tiešām ir kāda interese, tad var eh, interesēties eh, sūtot ziņu uz Karitas eh, Latviju e-pastu, vai arī ir speciāls e-pasts arī Terēzes mājai. Tātad viens vārds Terēzes māja at gmail.com. Un, un tad mēs varam arī runāt, jo šeit nav tik apjomīgas nodarbības, nav tik plašs piedāvājums. Jā. Ja bet tomēr viņš ir un mēs tomēr varam sniegt kādus atbalsta pasākumus, kamēr mēs sagaidām šo Eiropas dāsno projektu. Paldies, Inga, par to, ka tu atradi laiku atnākt pie mums. Mums arī man ir vēl viens jautājums Annai, un mūsu uh, rīta cēliens būs izskanējis. Ir kāda klausītāja uzrakstījusi, kuru arī sauc Inga. Labdien, Aija un Anna. Bija milzīgs gandarījums kādu brīdi darboties Mešciema sociālās aprūpes centrā kanisterapijā. Tik daudz prieka un mīlestības senioru acīs. Anna, pirms mēs beidzam šo raidījumu, paldies arī, ka tu varēji atnākt un būt kopā ar mums šeit studijā kopā ar mani. <laughs> un, uh, mums bija jautājums par karitas uh, finansēm. Un vai uh, mentori ir brīvprātīgie? Ja tu vari atbildēt uz šiem diviem jautājumiem. Jā, Eh, sākšu ar mentoriem. Ja runa par šiem sociālajiem mentoriem, kas eh, tika pieminēti saistībā ar mūzinieku projektu, tad tie nav brīvprātīgie, tie ir eh, cilvēki, apmaksāti darbinieki, kuriem nav obligāti būt, ka viņiem būtu kāda sociālā darbinieka izglītība, bet galvenais gan pieredze, gan vēlme palīdzēt cilvēkiem, kas pie mums ir ieradušies no citām valstīm, kā bēgļi vai kā vai kādā citā statusā, kas atrodas, kā jau Gunita to labi pastāstīja. Tā, ka, tā tie nav brīvprātīgie. Eh, bet runājot par mūsu finansējumu, es domāju, arī šī raidījuma laikā jau <laughs> mēs visu laiku nemitīgi pieminējām. Eh, tas ir tāds projekts, Eiropas sociālā fonda projekts, vai Renovabis, vai Bonifācijas vai projekts, vai atkal eh, kaut kādas aktivitātes īstenojam sadarbībā, piemēram, ar Rīgas pašvaldību. Tas nozīmē, ka tas viss tiek finansēts no no projektiem, no, kā tiek slēgti dažādi līgumi par, par pakalpojumiem, par kurus sniedzam sociālos pakalpojumus. Tā kā strādājam pie tā, lai piesaistītu finanšu līdzekļus, un jā, tad, kā, tas ir tādi dažādi granti, dažādi fondi, kas tiek izmantoti. Vēl pēdējā lieta - kaut ko skaistu novēlu rādījumu arī klausītājiem. <laughs> Šo darbu nedēļu iesākot, zini, pirmdiena vienmēr ir grūta diena. Jā, es domāju, <laughs> ka tas ir tāds mīts, ka pirmdiena ir grūta diena. es saprotu, tev nē. <laughs> es domāju, ka pirmdiena ir jauka diena, kad var uzsākt nedēļu. Pēc svētdienas, kas varbūt citiem ir pirmā darba, <laughs> pirmā nedēļas diena, jā, kā skatāmies. Un es domāju, jā, šī nedēļa arī būs lieliska, neskatoties uz to, ka šodien aiz loga varbūt nav pārāk daudz saules, vismaz mēs to neredzam. Nē. Mums ir saule, ir, bet aiz mākoņiem. Jā, tā kā tā ir, jā, bet <laughs> mēs tā to tā ceram, cicībā redzam. Uh, nu jā, un es vēlu katram, katram karītas, nevis karītas, <laughs> radījumā arī klausītājiem, varbūt arī par karītas brīvprātīgo padomāt jā. par šo iespēju. <laughs> jā. jā. Labi, paldies. Tad radījumā arī klausītājiem mēs šo rīt cēlī noslēdzam un kopā ar tevi biju es Aija un Anna.